Войни – Босна, Ирак, Афганистан, Газа, Чечня, етническата чистка в Миянмар, диктатурата в Северна Корея, щетите от земетресението и цунамито в Япония, аварията на Фукушима. Това са само част от фотографските образи, документирани от фотожурналиста Дамир Шагол, който вчера в надвис представи своята лекция през е, гледащото стъкло, <laughs> превеждам буквално, в рамките на кинофабрика. Дамир Шагол е фотожурналист с, най... с над 25 години практика. На терен неговият обектив често е принуден да гледа в грешната посока, далеч от действието и насочен към жертвата, която почти винаги е в средата на кадъра на Дамир, а около нея виждаме разбито стъкло, куршумни дубки или трупове. Добър ден казвам на хоризонт, в Хоризонт до обед на Дамир Шагол. Добър ден. Добър ден, добър ден. И на Поли Захариева от Кинофабрика. Всъщност Кинофабрика е част от Фотофабрика, една а, важна инициатива в полето на фотографията. И нека да започна с въпрос към Поли. А, киното, особено знакова добавка ли е киното към фотофабриката? Вкарвате и движещите се образи. А, защо решихте да поканите Дамир Шаго и защо толкова държите да представите неговия поглед към реалността, Поли? Здравейте на слушателите на БНР. А, кинофабрика е а, част от фотофабрика вече 9 години и ние използваме възможността да а, запознаем българската публика, фотолюбителите, професионалистите с а, световни, световно известни имена от фотографията и да представяме документално кино, което разказва за живота на фотографите, защото мислим, че това добавя посланията. В фотофабрика се опитваме да използваме изображенията и снимките проектите, за да променяме света, в който живеем и да, ни, да бъдем една идея по-чувствителни към това, което се случва около нас. Поканата към Дамир беше точно част, част от това наше желание да разкажем какво се случва, защото наблюдаваме, че колкото и често да гледаме снимки а, от войните, а, малко се предприяват нашите усещания. Искахме да поканим някой, който може да разкаже от първо лице и да покаже с изображенията си а, малко повече от това, което се случва. Той има много интересен поглед на кой, нещата. Кой е Демир Шагол? Питам ви вас, защото е по, по-трудно всъщност е, един човек да се самоопише, но за нашите слушатели. ми, първо, с Дамир Шагол се познаваме от около по-малко от месец. А, Стоян Ненов от Ройтерс ни запозна с него и ни свърза. А, и той се превърна в а, приятел на фотофабрика. А, той е фотожурналист, а, работил е на всички тези места, които вие до сега из, е, изборихте, но той всъщност успява да преведе на разбираем език това, което се случва и каква е ролята на фотожурналиста роден и израснал в Сараево, учил електроенергетика в Москва. Дамир, войната ви хвърля в фотожурналистиката, войната в Босна, вместо в инженерството. Чувствате ли се като войник, като стрелец? Не случайно на английски глаголът, думата за снимам и стрелям е една и съща. Дали снимайки войните сте се надявал да, да разстреляте войната? Uh, yes, it's it's been uh, discussed these similarities between uh, aiming a camera at somebody and aiming a gun. Да, много често а, се, сме дискутирали тези, а, тези неща, което е да отснемеш един кадър или да насочиш едно оръжие срещу някого. There was a, a, a very interesting discussion started back in 70s by Susan Sontag, who was sort of accusing for the sake of uh, of a discussion uh, photojournalists of some sort of class tourism in which they go to the third world, aim their cameras and shoot at the right moment to achieve a trophy. Basically, very similar what the hunters or people on safari uh, would do. Тази дискусия започва още през 70-те години с а, работата на Сюзан Зонтак, която а, провокира дискусията а, и леко обвинява фотожурналистите, които пътуват в третия свят а, и насочват обективите си а, и се прибират с така наречения трофей, като една глава на лъв, която да закачат в последствие и да покажат. However, those similarities, I believe, are mostly technical. Uh, it, it is, you know, we we do aim our our weapon if you want, and we press the shutter or the the trigger at right moment to capture it. But uh, uh, what we are hoping to have as a result, it's actually quite different from what soldier is doing with his gun. А, и така е, да, има много, много прилики. А, всички насочваме нашето оръжие, дали това е камера, натискаме или спусък, или копчето на фотоапарата. А, но целта и позицията, от която изхождаме, е напълно различна. Работите в условия на война, ставате част от Reuters, всъщност кариерата ви е като военен журналист, фотожурналист на Reuters – какво, о, какво остава неуловимо за обектива от различните войни и военни ситуации, в които сте били? И това ли е движещият ви мотив всъщност да хванете това, което няма да бъде лесно видяно? Uh, I, did, I didn't start taking pictures during the war in, in Bosnia. Mm -hmm. I started after. I was a, a I was just a citizen of Sarajevo, uh, uh, besieged city for a, for four and a half years. I was a soldier, uh, and I started taking pictures right after. So, uh, for the first four years of my direct experience with the photojournalism or journalism in general, <clears throat> mostly photojournalism, I was on the other side of the camera. So basically, I was the one that was taken picture of as I'm doing whatever the people in the war are doing. А, истината е, че не започнах да снимам през войната. По време на войната аз бях войник, бях гражданин на Сараево, един обсъден град в продължение на 4 години и опитът ми започва с 4 години. Аз бях обекта, който е заснеман по време на... А, това е първият ми опит с фотожурналистиката. So, being a, practically being a subject of the of somebody else's photography uh, for such a long period of time, uh, and then seeing those pictures probably uh, uh giving me a, a, an idea of what are the things that I have experienced as a as a as, as a victim, if you want, uh, or partic- participating in a war, uh, and what are the pictures that we see out of it. Uh, and that had probably helped me later in my career in the in all the conflicts that I that I uh, covered to probably focus on the things that are not uh, uh, uh, uh very obvious. И всъщност, виждайки това, да, аз бях доста често обект, а, обект актьор в тези снимки а, и виждайки всъщност разликата и какви са снимките а, след това, което се публикуват, бидейки един вид жертвата или героят от, а, от снимките ми помогна много в бъдещата ми кариера и за това да имам по-различен поглед, когато когато снимам. Това ли обяснява заглавието на вашата лекция през е, виждащото стъкло? Ако превеждам буквално, uh, it, it has it does it explain. I don't know that, that it's explained, but it has mm-hmm. uh, quite a lot to do with uh, with with the talk we had yesterday. Uh, uh, actually, last night, uh, in which we tried to explain uh, what stands in between the, the, the reality as it is, you know, the, mm-hmm. the, objective forensic reality, and the picture that the public has about it, or or each individual. What are the things that divert or distort uh, that image? And obviously, uh, the full understanding of what you or covering, it's, uh, it's one of the major factors that distorts the picture. Uh, да, това е част от uh, лекцията, за която говорихме с, с нощи uh, и той представи различните фактори, които променят начина по който възприемаме една снимка. Uh, кои, кои са те, uh, как снимката не е само едно отражение на реалността, а различните фактори, които влияят на публиката, как ще разбере едно изображение. Еднакви ли са образите? Има ли нещо като а, повтарящи се модели, патерни на войната? Вие сте бил в... А, отразявал сте конфликтите на Балканите, Ирак, Ливан, Афганистан, Израел и Палестина. Обикновено в фотографиите от такива места ние виждаме разрушения, виждаме страдащи хора. Well, the, the, yes, the pictures obviously are different from the uh, f- from the different conflict zones or, uh, or, or different areas in which people suffer. They might look different because <clears throat> they could have been taken in I don't know in a f- frozen land of Ukraine or in a, a, a tropical uh, uh, mm-hmm. climate of Myanmar. Myanmar. Uh, uh, so they might look different. However, the what remains the same. It's the uh, it's the, the the the main and most awful thing about wars. It's the, the that people suffer, and then some people who have more power are going against powerless people, and uh, you know the image of uh, of uh, uh, which I unfortunately have captured I don't know how many times uh, a picture of a dead kid you know, or, or a picture of mother or a father holding its dead child. You know, I don't think that any geography or any climate or skin color can change the, uh, the what is actually the fundament of that horror. Снимките често изглеждат различни от тези места, когато се замислим за факторите къде се намират те. Дали това е пустоща и студената Украина или е тропическата жега в Миянмар. Uh, а, но това, което остава а, винаги е еднакво и това е ужасът от войната и страданието на хората, които имат по-малко власт а, и стават жертва на хората с повече власт. А, за съжаление, той често е заснемал деца, които са починали, или снимка на родител, който държи загиналото си а, дете. И това, това няма значение къде географски се случва това. Това е колапсът на войната. Как се справяте с дилемата, ако изобщо виждате такава между това с фотографията ви да оставите документ или да отправите послание? Honestly, I don't think that's the that's the uh, it might be the dilemma, but I don't think that one excludes the other. Mm-hmm. You know, d- documenting something uh, uh, with your own eyes and with your own subjective view of things, it's always more than documenting. There's there's nobody up, apart from a, um, I guess a police photographer who who who does the the crime scene, who doesn't uh, uh do more than documenting. I don't know this what is sending the message the right thing. Uh, uh, you could possibly say. Uh, I would rather say that instead of sending a message, I, I would like just to provoke people so mm-hmm. they can make up their own mind about what is uh, in a picture rather to tell them Е, what to think. За да мир няма голяма дилема между двете, между а, фотодокументирането и изпращането на посланието. Често те са свързани и това, за което той разказва е, че единствено полицейските фотографии са тези и техните снимки са тези, които са, а, са без послание. Но това, към което той се стреми е не да изпрати точно своето послание, да остави публиката а, да размисляват повече върху кадрите, да интерпретират интерпретират това, което виждат. Имате ли отговор, Дамир, на въпроса откъде идва а, силата на бедствието а, в а, човешките варианти на бедствието, войните и в природните? Изобщо Имате ли притеснение от това, че някои хора изпитват очарование от бедствието? и медиите особено? Well, the, the, I think that the last year it's a, a very good example on on on the stage of the of the uh, basically the human race, which I think it's uh, on a pretty low level, mm-hmm. uh, uh, especially the understanding of uh, of the place we live, which you know it's not as it was 15 years ago or 50 years ago when we were all far away from each other. Now we live in a uh, in a global uh, uh, village, and uh, I would say one of the main uh, uh, reasons why the situation is so bad is actually media, whose whose priority nowadays and for past whatever 20 years or so. Uh, it's not to do what media should do, but it's actually to make money. And uh, most of the media, as we know, it's uh, owned by corporations, and corpor- corporations are not going to change their nature only because it's the media. It's all the the uh, the, the profit making uh, machine and um, and if you have the profit making machine the shaping the, the the opinion of the world that you end up in a position where we are now which is basically i believe the worst in the last many many years Последната година и половина ни показва всъщност, че а, им, ни дава много примери за света, в който живеем и за това, че а, медиите имат огромна вина. А, за медиите са се превърнали в корпорации и тя и тяхната цел е да, да печелят пари, разбира се, и да, а, да бъдат отражени и да тиражират все повече от тези образи, които които, които виждаме и Фотографията, това ми е последния въпрос, дали а, фотографията, а, която, която правите в момента е различна от това, което сте правил до сега. Изобщо има ли нещо, което, което до този момент не сте правил в фотографията и върху което работите? Uh, well, I, I mean... doing this very demanding job of uh, agency mm-hmm. photographer who's been traveling the world for 25 years, and that is very very challenging and demanding job that takes basically 110% of your capacity and of your time and uh, and yes there are a number of things that i always uh, wanted to do i never had a, a, a time to do. Uh, the photography was my main tool for past 25 years now. I use the photography, but I use also some other tools uh, to do the same, basically to provoke the members of public to react, whether it's through what I do, the documentaries, the writings, the pictures, or through the uh, through the projects that I support, uh, organize, and, and realize with the other authors. През последните 25 години, когато работих като агенционен журналист, това изискваше 110% от моето време и а, всъщност това, с което сега се занимавам, продължавам това, което правя, но използвам а, документалистиката, пиша, а, организирам различни проекти, а, които продължават точно това да провокират а, публиката да се замислят над нещата. Да се замислим над образите. Много ви благодаря, Дамир Шагол, а, е един а, журналист, фоторепортер, който знае какво е да снимаш война и Поли Захариева от фотофабрика, кинофабрика в случая. Благодаря ви, че бяхте специални Благодаря. гости в Хоризонт до обед.